Ko katoļu paznīca māca vai nemāca? Par ticību, paznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darbu dienas rītu pulksten 9 vai atkārtojumā 11. vakarā. Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji šeit es priesteris Jānis un uh, Dienas katehēze kara ir arī Mārētjona diena. Jā, jūs varbūt tās jautājat sev, kāpēc tiek daudz, jo jau pagājuši nedēļ bija zib marietons, kāpēc vēlreiz. Šis marietons ir citāds tādēļ, ka šis marietons ir pasaules, Radio Marija pasaules marietons. Katru gadu Radio Marija pasaules kopiena ģimene organizē marietonus maija mēnesī uh, Ehm, katra valsts var izvēlēties, kurā laikā, kad vislabāk un vispiemērotāk būtu organizēt šādu marietonu, bet tas tiek darīts ar vienu mērķi, lai varētu palīdzēt um, lokālajām vietējām radiomarijas stacijām visdažādākās vietās, visdažādākās pasaules malās, un vajadzība ir ļoti daudz – Varbūt tās jūs tā uzreiz uh, par to eh, neaizdomājieties, bet uh, Radio Marija pilda tādu ļoti nozīmīgu evanģelizācijas uh, misiju pasaules mērogā. Uh, vairāk kā 80 uh, valstīs, 84 valstīs, lai, lai būtu precīzāks, kā teikt, lai būtu precīzāks 84 uh, valstīs un vairāk kā, uh, vairāk kā tūkstots uh, diecēzēs. Uh, Um, un, <clears throat> protams, tas nav viss. Radio attīstās un radio uh, aizvien tiek aicināts uz visdažādākām pasaules malām un, un valstīm. Un tādēļ, lai spētu nodrošināt to, ka Radio Marija pasaules kopiena varētu atbalstīt šīs jaundibināmās radiostacijas vai tām, kurām iet grūtāk, vai tām, kurām vajag uh, kādu Eh, papildus palīdzību, lai varētu nostiprināties, lai varētu eh, atvērt jaunas vai atjaunot eh, kaut ko no aparatūras, kā tas bija ar starp citu ar Latvijas rādio Marija, ja jūs labi atceraties. Par to mēs arī daudz esam stāstījuši un daudz interesantas lietas arī ir nodots jums, vai ne? Bet, lai varētu tas viss notikt līdzīgi kā Latvijā, nu jau pirms deviņiem gadiem, tūdaļ būs jau arī desmitā gada jubileja mūsu rādījumā arī Latvija. Lai tā līdzīgi varētu notikt arī citās vietās, citās pasaules uh, valstīs, tad Rādio Marija pasaules kopiena organizē šos marietonus ar aicinājumu atbalstīt un ziedot, lai varētu veikt šo nozīmīgo darbu, atbalstīt uh, tik daudzas valstis un tik daudzas reģionus, uh, ar savu uh, skanējumu. Šogad, um, jāsaka tā, gandrīz no katra kontinenta ir arī uh, kāda valsts, kurai ir vajadzība pēc uh, tādas pasaules ģimenes atbalsta. Uh, Gan Āfrikā ir vairākas valsts, kā Nigērija, e, Dienvidu Demokrātiskā Kongo republika, Tanzānija, Dienvidu Sudāna, Mozambika, Zimbabve, Dienvidu Āfrika, bet ir arī Meksika, e, Amerikā, tad ir arī Āzijas un tuvu austrumu valsts, gan Indija, gan Šrilanka, Pakistāna, Lībija, Irāka, arī Svētā zeme starp citu, bet tāpat tās ir vajadzība pēc atbalsta arī Eiropā. Tas ir īpaši e, e, Austrum Eiropā <clears throat> ļoti specifiski izceļot tieši Bosniju un Hercegovinu, bet e, ne tikai. Kopējās vajadzības šajā rādījumā arī pasaules ģimenei iesniegtas ir vairāk kā 5 miljonu apmērā. Ir liela, liela summa, vai ne? Uh, bet eh, tādēļ tiek eh, rīkots eh, dažādās valstīs šis marietons un aicināti cilvēki atbalstīt un ziedot, lai rādījumi arī pasauli varētu tiešām atvērt gan jaunas stacijas un aizsniegt aizvien vairāk cilvēkus, gan arī, protams, atbalstīt esošās radiostacijas, kurām tas ir kritiski nepieciešams. Un arī mēs, rādījumi arī Latvija, šodien un rīt Tātad 22. un 23. maijā esam aicināti e, iesaistīties šajā atbalsta akcijā ar saviem ziedojumiem, lai mūsu gadījumā esam izvēlējušies atbalstīt Nigēriju, lai atbalstītu Nigēriju. Uh, Mums būs šīs dienas un rītdienas uh, laikā iespēja aprunāties arī ar uh, kādiem nigēriešiem, mūsu priestiriem, kas šeit ir Latvijā uh, atbraukuši kā misionāri, lai kalpotu. Divi mums tādi ir, arī trīs semināristi ir, tas būs rīt, ar semināristiem tāda tikšanās. Šodien mums būs iespēja sazināties ar uh, Nigērijas rādīju Marija uh, Nigērija direktoru un aprunāties uh, tieši par viņu vajadzībām, par viņu situāciju un to, kādā veidā šī nauda, kas tiks savākta un, un uh, ziedota Nigērijas vajadzībām, kā šī nauda tiks uh, pielietota. Mm, daudz ko citu, es domāju, mēs arī uzzināsim. Bet jā, šodien un rīt, 22. un 23. maijā, rādījumā arī Latvija vāc ziedojumus Nigērijas atbalstam, lai varētu atvērt vairākas radio stacijas šajā reģionā, šajā valstī, piedošana nevis reģionā, bet valstī, un lai varētu aizsniegt aizvien vairāk cilvēku. Tā tikai pavisam, pavisam elementāra varbūt tās statistika attiecībā uz Nigēriju, lai rastos priekšstats un arī lai rastos iespējas par šo baidzību attiecībā uz Nigēriju, tad zināšanai. Nigērijā ir 210 miljoni iedzīvotāji, 210 miljoni iedzīvotāji. Tas eh, ir kā divas trešdaļas Eiropas iedzīvotāju, <laughs> eh, ja pieņemam, ka Eiropā ir nedaudz virs 300 eh, miljoniem. Tikai vienā valstī 210 miljoni iedzīvotāji. Šobrīd radio Marija Nigērija aizsniedz tikai 3,3 miljonus no šiem iedzīvotājiem. Un plāns ir izveidojot uh, piecas jaunas eh, radiostacijas dažādos Nigērijas eh, reģionos aizsniegt līdz pat 45 miljoniem cilvēku. Jā, skaitļi ir iespaidīgi, es domāju. Bet, lai to izdarītu, ir vajadzīgas arī lielas summas, lai varētu atvērt šos, šīs jaunās stacijas, lai varētu nopirkt arī jaunās frekvences un lai rādījumi arī varētu būt kā evanģelizācijas rīks um, arī Nigērijā, ir vajadzīgi gandrīz vai pusotras miljonus uh, eiro. Jā, tā ir milzīga summa, tā ir tiešām ārkārtīgi liela summa, bet uh, Katra valsts organizējot šādu marietonu, katra valsts vācot eh, savās valstī šos ziedojumus, šī summa ir iespējams arī savā. Šo summu ir iespējams arī savākt. Arī Latvija, arī mēs, rādījum arī Latvija, piedalīsimies, lai varētu kaut par, kaut arī eh, maziņu un tomēr savu uh, ziedojumu, savu ārtavu dot, lai Nigērijas rādījumi arī varētu attīstīties, varētu atvērt jaunas stacijas un lai varētu pildīt šo evanģelizācijas misiju arī savā eh, zemē aizsniedzot aizvien lielāku cilvēku skaitu. Uh, jā, tā pavisam īsi mēģinu iezīmēt šo uh, milzīgo vajadzību, uh, kas šajā gadā ir pieteikta rādījuma arī pasauli uh, ģimenei un kuru arī uh, pasaules rādījuma arī uh, aicina atbalstīt uh, maija mēnesī. Un šodien rīt arī šeit pie mums Latvijā. Tā kā, ja tev ir iespēja, droši atbalsti. Tu zini, pazīsti Radio Marija Latvija. Tu zini, kādu, manuprāt, labu un svētīgu darbu mēs šeit veicam, cenšoties uzrunāt eh, cilvēku sirdis, cenšoties atbalstīt cilvēkus viņu e, vajadzībās e, un cenšoties e, pasludināt Dievu vārdu. Lai to varētu darīt arī Nigērijā, ir vajadzīgs tavs atbalsts, ziedojuma atbalsts atbalsts kaut ar mazumiņu. Tomēr atbalsti rādījumu arī Nigērē šodien un rīt. Ejot uz rādījumu arī mājaslapu atrotot sadaļu ziedot un izvēloties sev vislabāko veidu, kā jūs varat un gribat noziedot. Vai tas būtu ar PayPal pogu, vai tas būtu ar uh, ziedojumu telefonu numuru, vai tas būtu ar bankas pārskaitījumu. Uh, vai, protams, arī nesot savu ziedojumu uz draudzēm, kurās ir rādījuma arī ziedojuma kastīte un šo skaidrās naudas ziedojumu iemetot šajā kastītē. Ziedojuma telefonu numurs, pa kuru jūs varat zvanīt, eh, atbalstī, lai atbalstītu rādījumu arī eh, Nigēriju šajā eh, milzīgajā vajadzībā ir 9 0 0 0 6 7 6 9. Zvanot uz šo numuru, tu ziedo 4,27 eiro. Atgādināšu vēlreiz numuru. Ziedojuma telefona numurs ir 9, 0, 0, 0, 6, 7, 6, 9. Paldies jau, priekš, jau uz priekšu par to atbalstu, kas eh, tiks sniegts eh, par tiem ziedojumiem, eh, ko jūs arī mums um, dosiet, lai mēs varētu um, arī tādu um, atbalsta plecu uh, sniegt uh, eh, Nigērija pat, pat arī mazā veidā. Uh, visdrīzākais nelielā veidā mēs varēsim atbalstīt un tomēr, uh, lai būtu šī solidaritātes apziņa, lai būtu šī apziņa, kad mēs esam saņēmuši, mēs arī varam dot pretī labu un ļoti konkrētā un skaidrā veidā ar savu ziedojumu. Gribu nolasīt arī nelielu um, tekstiņu šajā rītā uh, tekstiņu, kas ir rakstīts par radio Mariju darbību kopumā. Varbūt tas arī jūs varat saskatīt kaut ko vai sajust kaut ko no tā, kas šeit tiek rakstīts arī jūsu pieredzē ar radio Mariju Latviju, bet kas ir tik daudzu, ļoti, ļoti daudzu, vairāku miljonu cilvēku pieredze viscaur pasaulē. Uh, Un tekstiņš, eh, fragmentiņš, kur vēlos eh, nolasīt, ir sekojošs. Rādījuma arī ir palīdzīga roka, kas sniedz roku visiem labas gribas vīriešiem un sievietēm, lai iedrošinātu viņus saskaroties ar dzīves grūtībām, ar pārliecību raudzīties nākotnē. Radio Marija ir līdzeklis, ar kura starpniecība tiek nodota cerība, cerība, kas nāk no pestīšanas, kas ko nes Kristus. Viņa vārds plūst ārā un ar rādījumu arī starpniecību sniedz klausītāju sirdis, sasniedz klausītāju sirdis visā pasaulē un izaicina viņus, lai padarītu viņus par viņa mīlestības mācekļiem. Radio Marija ir brīvprātīgā darba brīnums un tikai pateicoties Dieva providenci un klausītāju dāsnumam, tas var turpināt būt privileģēts evanģelizācijas līdzeklis un būt tuvu tiem, kas cieš miesā un garā. Tā raksta eh, kāds no Radio Marija um, eh, pārstāvjiem šī gada sagatavotajā uh, bukletiņā, uh, kur tiek skaidrotas vajadzības, norādītas valstis, uh, vajadzīgās summas un īsi apraksti doti par katru uh, valsti vai par katru reģionu, kur šogad rādījuma arī pasauli grasās eh, palīdzēt ar eh, visas rādījuma arī pasauli ģimenes eh, starpniecību, arī ar tavu atbalstu, ar, arī ar tavu ziedojumu. Tālūk. Šodien, protams, šis ir laiks dienas katehēzei, bet es vēlējos uzsākt šo dienas katehēzi ar šādu uh, ziņu, uh, kas, manuprāt, ir arī kā tāda cerības zīme. Vakar jau mēs lasījām pāvesta Franciska bulu, jeb dokumentu, kas ir veltīts jubilejas gadam, aicinot svinēt, aicinot iesaistīties, aicinot saņemt šo Dieva žēlastību, ko viņš mm, dāvās mums e, un dāvā pārpilnībā, īpaši svinot 2025. E, gadu kā tādu cerības svētceļojuma e, gadu un lasījām un pārdomājām par, par cerību. Es domāju, arī šis aicinājums atbalstīt Nigēriju ir kā tāda cerības zīme, e, simbols mums visiem. Varbūt atkārtojos, un tomēr e, līdzīgi kā pirms e, gandrīz vai desmit gadiem, deviņiem gadiem vairāk, mūs atbalstīja Radio Marija Itālija un ļoti daudzas citas valstis vācot ziedojumus, lai varētu mūs atbalstīt uh, Arī mēs šodien un rīt esam aicināti iesaistīties līdzīgā atbalsta akcijā un tādējādi nesot ne tikai uh, savu ziedojumu, uh, cerams pat arī dāsnu ziedojumu uh, šai uh, valstī, šim reģionam, tie, tiem ticīgiem cilvēkiem, <clears throat> kurus aizsniegs rādījuma arī darbība, bet arī mēs nesam cerību caur rādījumu arī darb, darbību uh, caur eh, radio Marijas skanējumu mēs varam nest eh, cerību ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem, kā to daram mēs šeit Latvijā, kā to dara vairāk 80 valstīs viscaur pasaulē, kā to dara vairāk kā tūkstoši um, diecēzēs, un precīzi 1012 diecēzēs visā plašajā pasaulē, un kā to vēlas darīt um, vēl jaunās desmit valstīs viscaur pasaulē. Tas, manuprāt, ir tiešām prieka un cerības apliecinājums mūsu ticībai, mūsu uh, pārliecībai. Tā kā iesaisties un atbalsti rādījumu arī Nigēriju, zvanot tūdaļ vai ejot uz ziedojumu um, sadaļu rādījumu arī Latvijas mājaslapā un ziedojot, lai um, ehm, rādījumu arī varētu skanēt aizvien plašākā veidā arī Nigērijā. Ja jūs interesē, kāpēc tieši Nigērija no eh, daudziem reģioniem un daudzām valstīm, tad pamatojums ir eh, varbūt tās pat ļoti mm, eh, banāls, kāds varētu teikt. Bet sakarā ar to, ka Latvija mm, jau ir gadu kā saņēmusi misionārus, divus priesterus un trīs semināristus no Nigērijas, tad tas bija kā papildus iemesls ar ko mēs vēlamies izteikt savu pateicību arī šiem misionāriem, šiem e, diviem priesteriem un trīs semināristiem, e, kuri tika atsūtīti pie mums, pateicību arī e, Nigērijai, varbūt tās arī pat tām diecēzēm vai tai diecēzē, kas ir atsūtījies pie mums šos misionārus. Tad līdz ar to šo nelielo saistību, kas mums šobrīd mūsu Rīgas arhidīcēzes eh, arhidīcēzē ir ar Nigēriju, gribas arī kā tādu papildus eh, ticības eh, zīmi izrādīt un pateikties par šo uzdrīkstēšanos un drosmi sūtot savus misionārus, kā pateicību par šo kalpojumu, ko šobrīd viņi varbūt tās jau ir uzsākuši eh, pie mums Latvijā un kas eh, ceram aizvien vairāk attīstīsies un plauks eh, viņu kalpojumā tad, kad būs iemācīti jau arī valoda. Bet nu, tas ir tikai tāds vēl viens papildus iemesls tam, ko radio arī pasauli mums ir jau pasniegusi un piedāvājusi. Tā kā atgādinu vēlreiz, tavs ziedojums tiešām ļoti, ļoti noderēs, lai varētu dalīties un atbalstīt arī citas radio stacijas, turklāt tik tālā zemē kā Nigērijā, eh, kai, kurai mēs vēlamies sūtīt savu eh, ziedojumu. Ejam mazā muzikālā pauzī, pauzē, atpūtīsimies, ieklausīsimies eh, muzikālā dziedājumā, uh, Eh, un varbūt tās, ja jums ir jautājumi par šo akciju, par šo marietonu, eh, tad droši vien zvaniet. Zvaniet uz telefonu numuru eh, ēterā 67, 969, 131 vai sūtiet īsiņas 266, 77, 272. Nezinu, vai es varēšu uz visiem jautājumiem atbildēt, uz kādiem es varēšu, bet pilnīgi noteikti dienas laikā mums būs iespēja sazināties ar eh, Radio Mariju Nigēriju direktoru pulkstens vienos, un tad jau visdrīzākais mēs varētu arī saņemt daudzas, jo daudzas atbildes uz jautājumiem, kas mums varbūt tās ir interesē, tā kā nekautrējieties arī sūtīt un pat galvenais pieslēgties, lai ieklausītos, ko tad eh, no Nigērijas mums eh, vēsta un par ko stāsta, bet tāpatās arī pieslēgties eh, šo pēcpusdienu pulkstens četros, kad mēs tiksimies ar esošiem misionāriem, ar vienu no esošiem diviem priesteriem šeit Latvijā, ar kur aprunāsimies par viņu pieredzi, par viņu misiju, par arī uzzināt vairāk par Nigēriju, bet jau pulkstens sešos šovakar svinēsim kopā svēto misi, kā pateicību par jau savāktajiem līdzekļiem un lūdzoties par visiem jums, kas atbalstīsiet ar saviem ziedojumiem, bet tagad gan ejam muzikālā pauzē. Perfect love will cast out fear, guilt and shame. will disappear. God Himself will dry our tears. We are accepted, we are more than welcome here. Here we stand. I'm klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji šeit es priesteris Jānis un šajā 22. maija dienā, kad svinam pasaules radio marietonu un vācam ziedojumus pasaules radio vaidzībām, īpaši tieši Nigērijas vaidzībām, lai varētu uh, 45 miljonus iedzīvotājs uzrunāt, aizsniegt viņu sirdis un uh, dot viņiem cerību, tad vācam ziedojumus uh, šai radio, um, Nigerijas radio, uh, un tu to vari darīt atbalstot gan ejot uz uh, mājaslapu radio arī Latvija un atrodot ziedot, ziedot un tur tad arī veikt savu ziedojumu, vai tas būtu ar PayPal pogu, vai tas būtu ar bankas pārskaitījumu, vai atrodot ar iespējas, kā noziedot eh, draudzēs, katoļu draudzēs šeit Latvijā, ejot uz eh, kādu no draudzēm, kur ir ziedojuma kastīte un to arī atstājot šajā ziedojuma kastītē. Vai, protams, zvanot pa telefonu numuru, ziedojumu telefonu numuru 9 000 6769. Vēlreiz atkārtošu 900 6769. Zvanot pa šo numuru, jūs ziedojat 4,27 eiro un arī tik daudz var būt gana, lai mēs varētu atbalstīt uh, Nigērijas radio uh, Marija. Tā kā, ja tev ir iespējas, lūdzu, uh, nepakautrējies uh, nepažēlo atbalsti un zini, kad arī tu, kad ir vajadzīgs, tiksi atbalstīts. Bet šodien katehēzē eh, varbūt tās eh, nedaudz tādā citādākā veidā runājoties par citu tematiku un aicinot atbalstīt, um, rīt būs iespēja arī sa, uh, ieklausīties un dzirdēt uh, trīs eh, Nigērijas semināristu stāstus, savus stāstus, un varbūt tās tas arī īpaši mūs uzrunās, bet šodien gribas vēl nedaudz arī pakavēties pie pāvesta Franciska aicinājumu svinēt jubilejas gadu, kas ir nākošs nākoš gadu. Arī tēvs Livio, kas ir rādījuma arī Itālija direktors un, un teiksim tā, pasaules rādījuma arī tāds uh, um, patrons, jeb direktors, ja varētu teikt, tad uh, uh, arī viņš aicina, uh, atsaucoties uz pāvestu Francisku aicinājumu svinēt jubilejas gadu, arī viņš aicina mūs svinēt jubilejas gadu un tam īpaši gatavoties. Pāvests ir izsludinājis šo 2024. gadu par lūkšanu gadu, aicinot pārdomāt par lūkšanu, bet uh, arī lūdzoties un tādējādi sagatavojoties jau šim jubilejas gadam, tam žēlastībām, kuras eh, mēs varētu saņemt šajā gadā, izpildot eh, noteikts nosacījums un par tiem arī nedaudz vēlāk, ja ne šodien citu dienu eh, parunāsim. Bet aicinājums, jā, ir lūgties. Lūgties un tādā ticībā, kā tēvs Livio saka, tad ticības lūkšanu pacelt pie Dieva. Es domāju, nu, tā ir tā efektīvākā <laughs> lūkšana, ticības lūkšana. Nevis cik daudz mēs noskaitām pāterus, nevis kādus uh, lūkšanas mēs noskaitām, bet uh, cik liela ir mūsu ticība, cik liela ir mūsu sirds un atvērta uz Dievu. Tas ir tas svarīgākais, un varbūt es šajā laikā gatavojoties jubilējai, mēs arī varam pārveidot savas sirdis, atvērt tās aizvien plašāk Dievam un to darīt arī uh, lūkšanām. Bet pāvests arī runājot par cerību un aicinot mūs būt par cerības svētceļniekiem šajā jubilejas gadā, gan dodoties pašiem svētceļojumos, kur nu kurais var, vai tas būtu uz savas vietējās diecēs, katedrāli, piemēram, lai izietu šīs durvis cauri, ieietu katedrālē, lūgtos um, izsūdzētu grēkus, attīrītos un, un, un līdz ar to arī saņemtu šo jubilējas gada žālistību, vai dodoties, piemēram, uz Romu, kur vairākās pāvesta bazilikās tiks vērtas durvis vaļā un kur gaidīs arī svētceļnieku pat miljonus, kā e, plašsaziņas līdzekļi raksta šobrīd, tad būt par šiem cerības svētceļniekiem gan ejot šo svētceļojumu, gan arī ar savu ticības un cerības liecību, liecinot citiem kristiešiem, līdzkristiešiem un ne tikai kristiešiem. Visiem, kam šobrīd pasaulē ir vajadzīga cerība, un es domāju, ir ļoti daudz cerības vajadzīgas. Pāvests saka tā, cerība kopā ar ticību un mīlestību veido kristīgās dzīves sirdi – mēs zinām, mēs bieži vien sakam ticība, cerība, mīlestība un pāri visam mīlestība, bet mēs nedrīkstam arī mazvērtēt cerības nozīmi. Šajā gadījumā pāvests tieši cerību izceļ un saka, kristīgās dzīves sirdi veido gan mīlestība, gan ticība, tikpat lielā mērā arī kā cerība. Cerība ir tikums, ehm, tā sakot, kas dod iekšējo virzienu un mērķi ticīgo dzīvei Cerība ir tā, kas dod virzienu un mērķi ticīgā dzīvei. Svētais Pāvils mūs mūdina priecāties cerībā, būt pacietīgiem ciešanās un pastāvīgiem, pastāvīgi lūgties. Mums noteikti raksta pāveks, pāvests vajag pārliecībā balstīties cerībā. Pārliecībā un cerībā, pārliecīgi balstīties cerībā, lai mēs varētu sniegt ticamu un pievilcīgu liecību par ticību un mīlestību, kas dzīvo mūsu sirdīs, lai mūsu ticība būtu priecīga un mūsu mīlestība entuziastiska, un lai katrs no mums varētu piedāvāt smaidu, nelielu draudzības žestu, labvēlīgu skatienu, dzirdīgu ausi, labu darbu, zinot, ka Jēzus gara spēkā tie, kas to saņem, var kļūt par bagātiem cerības, bagātām cerības sēklām. Bet kāda ir mūsu cerības pamats? Kāds ir mūsu cerības pamats? Lai to saprastu, ir jāpalūkojas uz mūsu cerības iemesliem, tā saka apustulis Pāvils. Un kā pirmais no šiem iemesliem ir, un galvenais ir ticība mūžīgajai dzīvei. Arī par to pāvests eh, runā un uh, izklāsta šo mūsu ticības patiesību, ticību mūžīgai dzīvei. Tālūk, um, bet manuprāt ir uh, tā vērts tiešām vēlreiz ieklausīties tajā, ko pāvests uh, saka, kad cerība kopā ar mīlestību ir, un ticība ir kristīgās dzīves sirds, kas dod mums mērķi un, un virzienu, kas ļauj mums pastāvēt uh, uh cerībā eh, cauri, ejot cauri gan ciešanām, gan pārbaudījumiem, gan palikt arī cerīgi lūkšanā, un eh, šobrīd pārbaudījumu ir ārkārtīgi daudz, un lūkšana ir vajadzīgs šis cerības spēks. Cerība ir tā, kas padara mūsu dzīvi par ticamu, eh, jo tā var atspoguļot to, pēc kā cilvēka tiecas. Tas ir, mūs, mūs var padarīt par priecīgiem. Mūsu, mūsu dzīvesveids prieka pilns kā ticīgam cilvēkam. Mēs varam dāvāt cilvēkiem tai brīdī gan smaidu, gan kādu palīdzības žestu, gan uh, dzirdīgu ausu un kādu labu darbu, un varbūt tās arī šoreiz, uh, šodien un rīt, gribas teikt, arī savu ziedojumu rādījumu arī Latviju, lai atbalstītu Nigērijas radio Marija. Un lai šis Dieva vārds varētu tiešām aizsniegt ļoti, ļoti daudzus cilvēkus. Ne, cerība. Cerība ir tā, kas ļauj mums noticēt tam visam labajam, kas mums ir apsolīts, un, protams, cerība ļauj mums arī darīt brīnumus, lai mēs iemantotu tos apsolījumus, par kuriem kungs, kurus kungs mums ir solījis. Tālūk, eh, tā saka pāvests, eh, aicinot mūsu šo jubilejas gadu, un arī šodien un tagad eh, man gribas pievienoties pāvesta vārdiem un aicināt arī jūs būt par šiem cerības lieciniekiem un nesējiem šai gadījumā tieši Nigērijā. Nigērijas e, miljoniem cilvēku palīdzot e, ar savu ziedojumu, atbalstot Nigērijas radio Marija e, un ļaujot viņiem arī saklausīt un sadzirdēt šo priekvēst Dievu vārdu evaņģēliju patiesību un piedzīvot to cerību kuru mēs varam šajā brīdī piedzīvot. Es vismaz tā ceru, tā ticu, bet eh, radījumā arī klausītāji atgādināšu telefonu numurus, ja jūs vēlaties eh, atsūtīt kādu īziņu, padalīties ar savu pieredzi, marietonu pieredzi vai varbūt tās kāds ir bijis arī Nigērijā un pastāstīt par savu piedzīvojumu Nigērijā, vai uzdot kādus jautājumus, tad tos jūs varat darīt sūtot īziņas uz telefonu numuru 266 77 272 vai zvanot 679 691 31. Pēc muzikālās pauzes būsim atpakaļ un paturpināsim šo dienas katehēzi. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, rādījumā arī klausītāji šeit es priesteris Jānis, un šajā dienas katehēzē nu pavisam citādāk kā iepriekšējās dienas, eh, jo šodien ir eh, pasaules rādījuma arī marietons, uh, Un šodien mēs, šodien un rīt mēs, Latvijas Rādio Marija, ir aicināta atbalstīt ziedojot Nigerijas Rādio Marija vajadzībām. Un vajadzība ir ļoti daudz, bet ne tikai tehniskas vajadzības, ne tikai šis ziedojums ne tikai palīdzēs izveidot jaunas stacijas un līdz ar to aizsniegt jaunus cilvēkus un, un uzrunāt vairāk cilvēkus, bet arī uh, cerībā, ka tas palīdzēs risināt pat uh, vēl lielākas uh, lietas un problēmas, un, un vēlos nocitēt uh, mazu fragmentiņu no uh, Zakarija Samjūmī, Nigērijas katoļu uh, um, organizāciju tāda vadītāja vienu domu, ko viņš ir uh, rakstījis priekš šī marietona uh, bukletiņa. Un viņš saka tādu tādu lietu. Es domāju, tas arī mums var palīdzēt izprast šīs, šī ziedojuma vajadzību šobrīd, tieši kāpēc mēs tik ļoti eh, gribam atbalstīt arī Nigerijas rādi, jo man šķiet eh, tas arī saskan drusku ar šī uh, katehēšu tāda uh, garu, kur nu, pāvests aicina mūs būt par cerības svētceļniekiem, un šeit ļoti konkrētā un skaidrā veidā tiek pateikts, ka rādījuma arī darbība tiešām var būt tāda cerība, cerības starts daudziem, um, daudziem jo daudziem um, cilvēkiem. Tātad, uh, ko saka priesteris Zakarijas um, Samjumi, um, viņš saka sekojošu domu, uh, Mēs esam ļoti laimīgi šajās dienās, jo pieredzot nedrošību un ekonomisko lejupslīdi Nigērijā, ir daudzas lietas, kas liek mums cīnīties, neredzēt citas vērtības, bet es domāju, ka ar rādījumu arī palīdzību mēs spēsim atrast veidus, kā satuvināt cilvēkus, lai viņi saskatītu iemeslu samierinājumam, lai pārvarētu uzkrātās frustrācijas un visu ko citu, mēs spēsim sasniegt un šī sasniegšana kļūst par veidu, kā būvēt tiltus. Ir daudz vietu, kur etniskās grupas ir sadrum, sadrumstalotas, un Radio Marija tādā veidā var aizsniegt, un mēs varēsim nodzēst visas šīs uzkrātās vilšanās un dusmas. Citiem vārdiem tiek runāts par um, ne tikai ekonomisko uh, postu, ko Nigērija piedzīvo, bet arī par konfliktiem un, un iekšējām mm, sabiedrības um, sadrumstalotību un, un tiem procesiem, kas uh, tik bieži vien nes uh, milzīgu postu uh, daudziem, jo daudziem cilvēkiem. Un kad rādījumi arī ar savu darbību, ar Dievu vārdu uh, varētu un būs eh, kā palīdzība, lai celtu eh, tiltu starp šīm dažādajām grupām, lai mazinātu konfliktus, lai nestu arī šo cerību eh, šiem cilvēkiem, kuri varbūt tās šobrīd vēsturisko eh, apstākļu dēļ, ekonomisko situāciju dēļ un daudz kā cita dēļ piedzīvo grūtības, postu un nelaimes, un varbūt tās pat neredz īsti nedz cerību, eh, neko savai dzīvei, kas būtu labs, bet ar Radio Mariju Nigērijas starpniecību iespējams šie daudzie cilvēki var atrast jaunu cerību, var atrast jaunu motivāciju un, un spēju pārveidot, veidot citādāk savu nākotni. Protams, pagātni nevar izmainīt. Es domāju, tas attiecas arī uz, uz Latviju, un kad mēs arī diskusējam par savām iekšējām uh, iekšējiem valsts konfliktiem, dažādu sabiedrības grupu vai etnisko vai ekonomisko, sociālo grupu starpā kaut kādos konflikts. Es nedomāju, ka tie ir tik lieli kā, eh, kā eh, Nigērijā vai daudz viet citur pasaulē, un tomēr saspīlējumi, kas mūsu starpā valda, un es ceru, ka arī Latvijā šeit mēs rādījām arī Latvija arī esam kā daļa no, no sabiedrības, kas spēj un var eh, piedāvāt un nest ar šo dievu vārdu arī kādu jaunu, um, garu, jaunu dvēsmu, jaunu iespēju un spēju uh, veidot šos tiltus un, un tiešām atrast jaunas iespējas būvēt labāku mm, sabiedrību. Man personīgi vismaz šie vārdi uh, pilnīgi noteikti uzrunājas ceru, uh, kad arī tevi, bet dod ziņu, uh, sūti īsiņas vai, vai zvani, um, ja tevi ir uzrunājuši kādu no šiem vārdiem, kurus lasīju uh, par Nigēriju, Un, protams, ja tu esi noziedojis, tad arī padod ziņu, eh, lai mēs zinātu, eh, cik daudz un, un kā mēs atbalstam un kā mēs vēl varētu atbalstīt. Telefona numuri īsiņām 266, 77, 272, bet zvaniem 679, 691, 31. Tālūk. Bet eh, Pirms noslēgt šo eh, rīta katehēzi, šo dienas katehēzi, man gribas arī vēl nedaudz atsaukties uz pāvestu eh, Francisku, eh, kad viņš pārdomā par šo jubilejas gadu un aicina mūs ikvienu nepalikt malā un, un tiešām smelties žēlistības, kuras eh, Dievs mums šādā jubilejas gadā eh, var dot, atverot savu sirdi un atverot arī eh, sevi pašu uz, uz kungu, uz kunga žēlastību. Un pāvests savā ziņā kā tādu novēlējumu saka sekojošu domu, ko es arī vēlos nolasīt no šīs bulas, no šī pāvesta veistījuma jubilejas gada sakarā jubilejas gads, um, kas iezīmēts ar cerību, kas neizgaist mūsu cerību Dievā, lai tas palīdz mums atgūt uzticību, kas mums nepieciešama baznīcā un sabiedrībā, mūsu savstarpējās attiecībās, savstarpējās attiecībās un mūsu uzvedībā vienam pret otru, veicinot visu cilvēku cieņu un cieņu pret Dieva radītām dāvanām – lai ticīgo liecība mūsu pasaulē būtu īstas cerības rauks, jaunu debesu un jaunas zemes vēstnesis, kur cilvēki dzīvos taisnībā un harmonijā, priecīgi gaidot kunga solījumu piepildīšanos. Tālūk saka pāvests Francisks, noslēdzot šo dokumentu un aicinot tiešām mūs um, atjaunot um, vispirmām kārtām um, būt par cerības e, lieciniekiem, e, paļauties uz Dievu un, un ticēt, cerēt uz Dievu, bet arī e, atjaunot šo nepieciešamo, šīs nepieciešamās uzticības attiecības gan baznīcā, gan ar plašākā sabiedrībā, um, atjaunot šīs attiecības vienam ar otru, un līdz ar to ar atjaunot cieņu gan pret Dievu, gan vienam pret otru, mūsu līdzcilvēkiem, savu, savstarpēji, un līdz ar to ar būt par, kā pāvests atsaucoties jau uz svēto pāvilu vēstuli, Pētera vēstuli, saka būt par cerības raugu pasaulē par jauno debesu un jaunās zemes vēstnešiem, norādot uz, uz to nu, vajadzīgo pārmaiņu, vajadzīgo labumu, ko mēs ik viens gaidām eh, jau tā izmocītā pasaulē. Tālūk, es domāju, šis, eh, šīs divas dienas, eh, marietona dienas, kad vācam naudu Nigerijai un aicinām arī tevi atbalstīt Nigerijas radiostaciju, zvanot uz iedojumu telefonu numuru 900 679 kur tu ziedo 4,27 eiro vai ejot uz rādījumu arī mājaslapu un atrodot sadaļu ziedot, kur ir gan bankas konts, gan PayPal poga atbalstot šo eh, Nigērijas rādio, kad mēs arī varam būt daļa ļoti praktiskā veidā, kas nesam šo cerību, kas tiešām <clears throat> parādam un atklājam, kad ir iespējama šāda jauna pasaule, kad ir iespējama šā jauna zeme, par kuru pāvests uh, eh, saka, <clears throat> aicinot mūsu šo jubilejas gadu. Um, kāda īziņa pienākusi un saka tā, labrīt, paldies par iniciatīvu atbalstīt mūsu brāļus un māsas Nigērijā, īpaši tāpēc, ka kristieši tur ļoti vajāti tieši tā lūkšanās paceltas rokas. Tieši tā, <clears throat> paldies arī par šādu iedrošinājumu šim aicinājumam atbalstīt Nigēriju. Uh, Visas dienas garumā un divas dienas mēs vāksim šos līdzekļus šodien un rīt. Mēs arī abu dienu garumā uh, tiksimies arī ar kādiem mūsu Latvijā esošajiem Nigērijas misionāriem, kas ir atbalst, atbraukuši, lai atbalstītu mūsu centienu sludināt Dievu vārdu, bet arī šodien pulkstens vienos tiksimies Zoomā, <clears throat> attālināti tātad ar Nigērijas radio um, Marija Nigērija direktoru ar kuru tad pārunāsim šīs dažādās vaidzības un situācija Nīgērijā un cerams arī saņemsim jūsu gan zvanus, gan īziņas, gan, protams, pāri visam jūsu ziedojumus, lai mēs varētu atbalstīt tiešām uh, uh, Nigerijas radio uh, Marija. Paldies tiem, kuri jau ir veikuši ziedojumus, tikko saņēmu kādu ziņu, kad ir di veikti divi uh, zvani labdarībai Nigērijai. Paldies, paldies par šādu ziedojumu! Paldies uh, arī uh, tiem, kuri uh, varbūt tās nepadod ziņu, <laughs> bet nebaidieties, ja tomēr noziedojuši, padodiet ziņu, jo tas mums palīdzētu arī varbūt tās tā saglabāt to uh, entuziasmu <laughs> eh, šajā šīs, šo divu dienu tādā akcijā atbalstot eh, Nigerijas radiostaciju. Tālūk, šajā rītā gan es laikam teikšu visiem paldies, ka bijat kopā ar mani. Nekur nepazūdat. Eh, pats galvenais, protams, atbalstiet ar ziedojumu Nigērijas rādījos Marija. Tiešām savās iespēju robežās nepalaižiet garām šo, šo iespēju solidarizēties ar tiem, kuriem varbūt tās ir daudz, pat daudz, daudz grūtāk nekā mums Latvijā šajā brīdī. Un visbeidzot, tiešām pacelt arī savas lūkšanas par Nigēriju un Nigērijas vajadzībām, ne tikai, protams, ziedojums, bet arī nu, pateikties par to, ka viņi neskatoties ne uz ko dalās arī ar saviem priesteriem. Šorīt uh, Eh, pienākusi arī ir sēru ziņa, eh, kas vēl jau vairāk aktualizē arī šo mūsu misionāru vajadzību, arī pateicību par Nigērijas misionāriem, kas ir atsūtīti, jo sēru ziņa nāk no Daugavpils puses, Elērnes un Priedainas prāves Januš Bulaš ir aizgājis mūžībā. Uh, lūksimies par viņu, par viņa dvēseles mieru, eh, par, par draudzēm, par visiem tuviniekiem, radiem, radiem un draugiem, kur šobrīd eh, sēro, lūksimies, lai tiešām kungs atver debesu valstības eh, vārtus un ļauj iegūt to mieru, pēc kura mēs ik viens tiecamies un lūksimies ar par palicējiem šeit, kuri sēro, lai atrodas mierinājums un, Un šajā brīdī eh, kungs tiešām dod spēku un drosmi um, turpināt dzīvot. Um, un pat ja arī nākas eh, šajā sāpēs ciest un uzdot jautājums, tomēr palikt eh, stingri ticībā un cerībā, <clears throat> kad nu, šis priesteris ir aizgājis ehm, pie sava priekšnieka Eh, vai ne, kuram ir kalpojis. Bet eh, šajā kontekstā vēl jau vairāk arī gribas izteikt, izteikt milzīgu pateicību arī tiem misionāriem, ne tikai no Nigērijas, kas mums Latvijā ir, bet arī tiem daudzajiem, kas ir no Polijas vai kādām citām valstīm eh, devušies uz mūsu Latviju, lai kalpotu, lai sludinātu Dievu vārdu, lai veiktu uh, to svarīgu uzdevumu mūsu kopienās. Šajā rītā gan visiem paldies, tiksimies jau nedaudz vēlāk. Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!